waar jy is, vat sommer gou iemand se hand langs jou. Ehm um, Christian, kom staan sommer gou langs my. So So Christian kom na my toe. En hy sê, "Man, ek het iets op die hart. Kan ek dit in die kerk vir almal sê?" Ek sê, "What?" <laughs> Amazing. So hy gaan vanaand 'n bietjie met ons share ehm um, wat God op sy hart geplaas het. En ehm um, dis van ons eer jou daarvoor. vra ek weet ons hou hande vas, maar los gaan en kom ons klap dit vir hom hande. Kom ons honor hom net. Ons encourage hom net. so baie dankie aan almal van julle om my te laat bloos. Okay. Ehm um, okay, as net die slides show kan begin asseblief. So 'n tydjie terug was ons op 'n bandkamp, okay? En op hierdie bandkamp het ons een oggend net so Bybelstudie gedoen en ons het hierdie awesome awesome vers ge, soos gelees. En hierdie vers het so baie vir my en vir so baie van die bandlede beteken dat ek moes net dit met julle kom deel het. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek weet wat julle dink van hierdie Okay, is okay, maar nie nie almal mense nie almal hierso is baba mense nie. So Okay. En vir die kat mense. Okay, so ons almal dink hierdie katjie, hondjie, babatjie is frek cute. Okay. Maar wat het daai cute dingetjie daarso gedoen om so cute te wees? wat het daai klein dingetjie gedoen om letterlik met een foto jou hele hart te laat smelt? Niks. Nou, sit so jy terug by Wack. Het James 'n awesome vergelyking gemaak en hy het gesê ons wanneer ons gebore word en ons ouers hou ons is vir die eerste keer vas. Soos daai liefde wat jou ma en jou pa vir jou het, gaan kan met absoluut niks vergelyk word nie dit kan absoluut met niks gebreek word nie en dit kan met absoluut niks versteur word of geknip word nie. Maar ons het niks gedoen om dit te verdien nie. So dis hoekom vanaand se tema worthy is. Want baie mense raak so vinnig deurmekaar tussen die verskil wat tussen die woorde worthy en verdien. As jy sien, ons verdien nie God se liefde nie. Maar ons is waardig daarvan. Nou, die vers wat ons gelees het was Johannes 15 vers 14, okay? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can he except ye abide in me. Okay, groot woord daarso, abide. Mense wat ja, nie home language het nie, soos ek, moet eers sulke goeie dinge gaan Google. So daai oggend toe het ek gegaan en ek het hierdie woorde hierdie woord nou gegoogel en die awesomeste ding kom toe op. En hierdie woord beteken letterlik om te obey, om te follow, om te stand by, om te accept and to respect. Dit tussen baie anders as jy kan sien. So dis basies God wat sê, luister hier, respek my en ek respek jou. Kom staan by my en ek sal jou nie verlaat nie. Want jy is my kind. Ek belofte gemaak om na jou te kyk. En soos ek 'n bietjie dieper gedelf het in hierdie in hierdie vers in en die betekenis van abide, toe kom ek by die negatiewe konnektasie, negatiewe konnektasie van abide. En dis eers toe dit my reg getref het om te tolerate, te endure, te suffer, to live with and to support. Nou Jesus was self mens. Hy weet dit gaan nie altyd goed nie. En hy kyk af na ons en hy sê soos, "Dude, ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd. Ek weet hierdie hierdie mense rondom jou het nie 'n goeie invloed op jou nie, maar ek is steeds lief vir jou en ek sal nog steeds hemel en aarde, berge, oseane, enigiets skuif om by jou uit te kom." Dit in hierdie een in hierdie een vers sê hy letterlik vir ons dat hy saam met ons sal suffer as ons saam met hom sal suffer. It's amazing, hè? Eh? En in Nou wonder mense, hoekom? Hoekom doen Jesus dit vir ons? En in Titus 3 vers 5, he saved us not because of works done by us in righteousness but according to his own mercy. Absoluut niks wat ons kan doen kon dit deserve nie. Niks wat ons kan doen kan God se liefde verdien nie. Jy kan hoeveel se cute puppies uit die sloot uit kan gaan haal. Maar as is dis maak jy net 'n goeie mens. <laughs> nie 'n goeie follower of Jesus nie. So hoe kan ons nou is ons in hierdie situasie waar Jesus nou afgekom het aarde toe. Hy het vir ons gesterf op die kruis en hy het nou vir ons gesê luister hoor, jy is worthy of my love. Jy is worthy om die redding van die wêreld te wees. Dis 7 miljard mense. Jesus is 300. OK. En in die Bybel nou hierso sê abide in me and I abide in you. Dit is een van die 5467 beloftes in die Bybel. OK. En elkeen van hulle het 'n uh, konnotasie daaraan van as jy dit sal doen, dan sal dit gebeur. Soos 'n uh, voorbeeld met die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder en jy sal 'n lang lewe lei. En nog een van hierdie oh, OK, Okay, ja, maar hoe kom ons nou by om al hierdie beloftes nou by uit te kom? In Matteus 7 vers 7 tot 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who asks seeks finds and to him who knocks the door will be opened. So ons moet nou nie gaan en die beste mens probeer wees om God se beloftes te kry nie. God sê soos vra vir my. Soos jy wil goed doen in dit en dit en dit en jy weet nie wat jy met jou toekoms wil doen nie of jy is net totally lost op hierdie oomblik. God sê net ek net kom na my toe. Ek wil jou hand vashou. Ek kan jou hierso uithelp. Ek wil jou uit die sloot uithaal. Maar in ons gedagtes verdien ons nie God se liefde nie. Maar ons het nog nooit een van die awesomeste soos beloftes vir my in die hele Bybel staan in Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. In hierdie vers sê Jesus letterlik net soos jy gaan deur moeilike goed gaan. Dis goed. <laughs> Want ek sal nooit enigiets oor jou pad stuur nie wat jy nie kan hanteer nie. Jy kan miskien nou voel asof jy nêrens hier gaan nie, maar die Here is net soos moenie waar nie, soos as jy rondom hierdie bos stap en soos 'n bietjie van 'n regstraai vat en by hierdie heuweltjie opklim, dan gaan jy by soos die oosmeester ding kom wat jy ooit in die hele wêreld kan ontdek. Maar ons kan dit nie sien nie. In Romeine 5 vers 3 tot 5 staan daarso: We rejoice in our sufferings. ons is bly om dit ons suffer. Want because we know that suffering produces perseverance, perseverance character and character hope, and hope does not put us us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Deur ons swaar kry, kom ons nader, gaan ons nader Jesus toe. En as ons 'n verkeerde fout maak, dan is ons soos 'n rubberband, okay? Dit is ons almal het aan die klas gesoos gesit en mekaar probeer raakskiet met die rubberbands en dan soos kom ons aan skel, soos hierdie juffrou. Maar dis is net so lekker as ons doen dit. Hoe verder jy die rubberband uittrek, hoe harder gaan daai rubberband probeer om terug te skiet na die ander helfte toe. En dis hoe God se liefde werk. Dis hoe verder jy van die pad af dwaal, hoe harder gaan jy gehoop plash word terug na Jesus toe. En dan hoe harder jy gehooplash word, hoe hoe harder gaan jy nou Jesus tref. Hoe nader gaan jy aan Jesus wees nadat jy geskiet is, nadat jy weggedwaal het van Jesus af. Want Jesus is soos 'n ma, okay? Want eh, as 'n ma nou voor die berg gaan klim met haar babatjie, okay? Haar pasgebore babatjie is in haar arms en sy stap nou by die huge berg op. En sy kyk nou hierso links af en sy sien Jesus, sy's nou vrek hoog. So sy as sy nou val, is dit soos na. -a. OK. So wat doen sy? Sy trek die babatjie nader aan haar bors om dit te beskerm. Hoe moeiliker die dinge raak, hoe nader kom ons aan God. Hoe nader hy trek hy ons aan sy bors en in sy liefde in. Want hy sê soos ek het beloof om jou op te pas. En dit staan soos hoeveel keer in die Bybel gestaan. En hiermee sluit ek nou af. In Romeine 8 vers 38 vers 9 tot 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, nor the present nor the future, nor any other or powers, neither height nor death nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. God het al hoeveel duisende jare terug vir ons beloof dat hy ons nooit sal verlaat nie. Maak nie saak in watter situasies jy is nie, maak nie saak in watter vriendekring jy is nie, maak nie saak wat jy en jou vriende doen nie. God is nog steeds lief vir jou. En hy staan daar so aan die ander kant in die parkie, soos wag net vir jou om soos op te daag en dan net soos jou hand te vat en dan op die soos rondom die toilet te gaan speel. Hy wil net tyd met jou spandeer. Maar ons vergelyk ons sê altyd vir onsself dat ons dit nie waardig is nie. En ons overcomplicate so baie keer die situasies in ons lewens as gevolg van dit. Die Here sê nie gaan klim 'n berg en ontmoet my nie. Hy sê kom ek vat jou hand en ek help jou om na bo uit te kom. Okay. So wat ek nou vanaand met julle wil los en wat ek wil hê julle moet saam met julle invat in hierdie week in toetse geskryf word of groot besigheids soos beplanning gemaak word of besluite geneem moet word. Jy is worthy of God's love. Jy verdien dit nie, maar jy's worthy of God's love. Dis is om 'n raise te kry vir geen rede nie. So dit is hier's nog geld en nog en nog en nog en nog en nog. Wat nog 'n bietjie. Want God is so lief vir ons. En jy moet nooit vergeet nie. Sê dit asbief julle. Here ons sit vanaand hierso, Here. En ons kyk miskien na ons eie lewens, Here, en ons weet nie waarna toe ons op pad is nie, Here. Ons weet nie watter besluit om te neem nie, Here. Ons weet nie na wie om te luister nie, Here. Ons kyk miskien na onsself en ons sien hierdie lelike papi wat so mishandel is, Here, deur die lewe. Maar u kyk na ons en u sien net hierdie cute, adorable, amazing ding wat jy wil net wat hy, jy wil net optel en lief wees voor Here en skoon maak en dan in die wêreld instuur om 'n voorbeeld te wees van hoe amazing u is, Here. Here, vanaand wil ek net dankie sê. Here, so baie dankie vir al die sufferings in ons lewe, Here. So baie dankie vir die moeilike situasies, Here. So baie dankie vir die onmoontlike toetse wat ons al moes deurkom, Here. Here, so baie dankie. Dan maak nie saak wat die wêreld van ons sê nie, maak nie saak wat ons van homself van onsself sê nie of wat ons van onsself dink nie, dat U nog steeds alles van ons dink. En U is absoluut bereid om die hele soos skape, al die skape op sy te sit om hier na hierdie agter die een te gaan wat u nodig het, Here. Here, dankie dat u ons nooit in enige situasie sal verlaat nie. Dankie dat ons worthy is van u liefde. Terwijl hij ze praat en uh praat van die prentjie van God wat ons so lief En ek kry ik net hierdie prentjie van uh van waar ik so op die bank lê by die huis en God het net so kom en streel hy my maag en sê, "How you my boy?" zeg, <laughs> dank "Dankie Jesus. is lekker." <laughs> well done man. dank je voor je sharing en zo'n net vir liefde wat je uitdeel. Love it. Kom ons encourage hom, kom ons eer om. Jesus. Vanaand sluit so mooi aan by eh, by die nagmaal en die feit dat ons nie die liefde van Jesus kan verdien nie. So ons gaan nou nagmaal gebruik en en die hele konsep van die nagmaal is hierdie. Jesus het ons lief of verdien ons dit nie en hy doen alles wat hy kan sodat ons in sy liefde kan kom. So julle ken die verhaal, hy sterf aan die kruis en hy gee vir ons die ewige lewe. Julle weet waar jy reg gaan. En hy is soos hierdie pa wat voor ons uit hardloop en hy bash net alles uit die pad uit. En nou, hy kry seer vir ons, hy gaan dood vir ons en hy staan op vir ons sodat ons die ewige lewe kan hê. So ons gaan 'n eh, ons gaan die brood uitdeel en daar's uh, eh, julle sal sien daar's druiwesap ook. En as daar net wyn oor is, moet nou nie twee wyn vat nie, okay? <laughs> Ek grap so. Is genoeg druiwesap. En uh, So vir ons verder gaan, kan ek vra graad 10s, kan julle gehelp en deel ons gou die brood en die wyn uit? Dan hou jy sommer albei in jou hande. Kom steel gou die brood en die wyn uit. Net 'n geheim van eh, van hierdie goed met die glasies in, moet hom nie ondervat nie. Dan as jy vol wyn, dan sê jy wynvlieg. <laughs> So vat hom net van bo af. die middelste is druiwesap. Die aan die kant is wyn. <laughs> So die skynende glasies is druiwesap, die gekleurde glasies is wyn. Jy hoef dit te raai kry, dis oukei. Okay. <laughs> Aan hierdie kant, wie het nog nie wyn of druiwesap gekry nie? Ons het gaan almal gekry. Brood, almal brood gekry. Ek jy voorkort ek nog brood. Kort jy lê ook nog. Ons gaan net geweet wie het nog nie druiwesap of wyn gekry nie. Druiwesap of wyn. Almal gekry. Is daar nog iemand met brood? Hier kort nog redelik brood hier so aan hierdie kant. Hier so kort nog brood in hierdie twee ook. Ons sê ek kort ook nog brood. Ehm hierso. net gou wie kort nog brood? Daar in die middel. Het jy al brood gekry? So, wie kort nog brood aan hierdie kant? Almal kry. Ons sê. Right. So, so in die nagmaal in die nagmaal het ons gesê gaan dit alles oor die liefde van Jesus. Nou sit Jesus saam met die disippels en hy sê vir hulle: "Doen hierdie so gereeld as moontlik sodat julle aan my kan dink." Nou, sodat ons aan die liefde van Jesus kan dink. En hy vat hierdie brood en hy breek dit en hy sê toe soos hierdie brood gebreek is nou so sal my liggaam vir julle breek en ons weet wat gebeur het met hom hy gaan deur al hierdie suffering sodat ons kan lewe hê so as jy die brood eet dink aan hoe sy liggaam vir jou gebreek het het uit die wijn gevat. Vannacht sit hy druivesap. En, uh, en hy sê vir hulle, maar hierdie is my bloed wat vir julle vloei. Nou, dit was jou sonde skoon. So sy bloed het vir ons gevloei. Nou, so dat ons heeltemal skoon kan wees. En wie en saam met hom in die eeuwigheid kan ingaan. So drink daarvan en dan denk jy aan hoe sy bloed jou kon skoon was. iemand se hand langs jou en dan bid ons saam. Kom ons bid saam, kom ons bid saam. Sjoe, papa, dankie vir hierdie aand. Here, wat 'n voorreg om te hoor van u liefde van Jesus. Here, u liefde is wonderbaar vir ons. Here, dankie dat u net u net ons vashou hier al gaan ons deur moeilike tye, Here, ons kom opbou wanneer ons lê. Here, ons kom optel. En vir ons lewe kom gees as ek nooit van tevore nie. Here, dankie vir dit wat U gedoen het aan die kruis. Here, dankie vir die ewige lewe. Dankie dat U ons kom skoon was. Here, dat U vir ons nuwe vlerke kom gee om mee te vlieg, Here, dat U vir ons 'n nuwe plan kom gee. As ons dink dinge gaan nie uitwerk nie. Dankie dat U altyd voorloop. Dankie dat U die pad vir ons oopmaak. En ons dankie. Ons dankie net vir U liefde. Ja, Heilige Gees, kom raak ons net aan. Here, oorweldig ons daarmee. Here, as ons nou so laaste keer gaan saam worship vanaand in Frans. Here, kom raak ons net weer aan. Here, stort u liefde, u genade en u gees oor ons uit. Here, ons wil vanaand aan u raak. Ons wil weet u is hier. Ons wil weet God is hier teenwoordig. Ons dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir die kruis, dankie vir u liefde, dankie vir die nag. En ons gee net vir u al die eer. Dankie, dankie Jesus. In u naam alleen. Amen. Amen. So kom ons staan en dan 'n uh, eh, worship ons saam. laaste lied is regtig net om te celebrate. Hoe te laat is